Тебір тошман. Мүллергел ежзенже ницабілні хыбар Турханова шуғжа ячы. Епле керевзір жінземішлеші гитлер разведкінче. Хыйзен ирзірішне візіне халық ылханыде, история әмірліхе кіші біт пекірзі үлмалла буласы де чарзадымаш. Фашисембе пәрхевел айынже бұрынма май Эбир візіне вғытра бітермезен, візем хыйзем пире бітеріш. Апла булсан, фашизмба пәдім вая хурса кірешмелле. Тері Владимир Александрович. Шав кунахвал Барсуков генералба шифровка ярса илчі. Мюллер ушканянешне тәплен пілестесен, ун штабенчи документсене тытса булать. Шыған евіне шагернере табынма дұрыжыр уйых вешенче серін отрядын пызық войне Варшавына гужармалла. Абвер хучысем хывыралла лексенех везене илме самолет ярбыр. Пәлдерджіш партизан юхемін штабенчен. Пәріше бідермезірек тебір пызық әш хушны керек камата шуғыжа ямалла. Турхановта тынлавне аллысемпе пычыртазақ шуғыжа кайрре. Юлашкевы хытра отряд заданне вхытра дуза пыраймаре. Кутелешпе выл графикран тухнă пуйыза аса бүлчі. Кая юлны пуйыс тебір худ графика кедірдезен, диспетчер ба пуйыз бригадин, сехет механизме пекех терес әшлемелі. Барсуков генерал. Выл семес сигнала вăхытра жұтса бырать. Эбір вара пуйыз бригадин чишынсем, хамыры темлі туза быраймаспăр. Чырмавзем тубын зақ Айкашев анархист хытланны де. Шабақта яланах хамырдан келмен солдав жене берзелар майурамаш, Шуғышлары Турханов. Шыбақ шак вғытра ун патне Адам Краковский бірзагэчі. Тусем бір бірне ялынхебекех ұшын саламлар іште, юлашки хыбарзіне пілдерме тұдынчыш. Итліға адам. Әзі Кавальский графын кел ежізем жінчен мінде бұлін піледіне, ыйтрре Владимир Александрович. Пәлгеле деп, Улбучы хый вұршычынех вілнічі, келінче арымебе хері тада кәжен ывілі юлнічі, Аслы Францире дванізен бадінче бұрыннычы. Халі дүткінрі офицерзен лагерінче бұрынат теші. Кешін небе вежім гун жеш курса Вұл Выл краевый шар батальонен командирі. Эбирына немиш эшелонне хамырба бірле табынса, чуралыға илсе каякан херзене иреге цепы пықрымырда. Выл келішмері. Довудцы краевый жара халық шарбе бірле шабышма жара Аслы вілішінжен мен елтіне. Лагерде жүхне выл жән вартын кәнеге шырны да, ал шырывне Лондон ри тузызем батне ярзыбаны. Лешсе мына пірвіғытрах полякла, тада ағылжанла бюджетлезе кыларны. Вара улбуд ывеле тытканри офицердан пәдемден жібе паллы публицист пулзадыжы. Эмиграцири поляксем она выржы хышын правительствына кіртме әметленешші дене хыбар бұр. Кая юлны візем, кулзаячы Турханов. Мэншін, онланаймары Краковский. Маншутпа немешсе мына тақшанақ вілерне болмалла. Халі он яжбе, правительство члене булма урықшынна қадірлеші. Турханов Эльзіба ингежі мін қаланыне кіскен білдерді. Тілін тері майор. Ул бұты вылне міншін урықшын балуштармалла тармалла візен. Кінегіне хамда вуланы. Немішсіне хиріш бір мақта қаламанчы. Шав Польшари коммунистсембе Совет Союзне пыльчыкышнех таптаса чикме Немішцем Немішсемшін ун ячпе бұрынма қадірленеген шын хақлырақ пулі. Мінлі жұтладын, абвера шағы жедума чырмандармалламар жіберін. Ул буды вілізіне худа гресси пиреніш мар, візен хайзен шары бұр. Кавальский шем ежін выл Ку Кушапладаға Немішсем хызен жежінжен нигамдан білдірдезе. Кавальский вылне палланы жінзене пурне де білерзе бідересінжен храмалла. Візем хушынже хрешензем улбут сенжен тларағынде. Тәріс. Улбут имене ебе юнашар ялда зене евіргілме бұлдарад. Шабақта ебір візене худа кәмебір. жән. Шур яле НСЗ бандынче тұрадь. Тебір шурри она плушса бурынать. Фашисем тытсаласканы віземшін узыллы пулі шеш. Улбуды вілі ячбе правительство члене булма хадырленеген авантюрист біргі мен шуғышладын. Выржы хышын выл Польша правительстві живыхне неді бұраймы. Онда рабочы зембе хрешензем тада революцилле интеллигенции представителесем шеш пулеш. Калашыва улыштарас тесе, полковник тузынчен ұшта гайма дұхныне өйтірі. Мана Варшавына күжарас хыбар бұр. Давудцы булмалла жінчі бұлмалла, унбатне гаядып. Волышта. Халық шәрін келтсі шәрі яжбе хесіпленеген бригадынче. Ебіде унба күрзагалажасшынче, тері полковник отряда, Варшавына күшарма хадарылмеліне азайлсе. Апла пірле ғайыбыр. Тәтім бұлзанақ шула тұқсан ирчен ұнда бұлыбыр. Візем чапла шер бүрде хулари пижонзем евірдімланны думланны янечек бұрза кәчі. булдыр бұлдыр, юриех мар, шлепкіне хывза саламлары Салам, алыба жана полковник. Сирегітсе ұвындымыр. Варшавына кайса килмеле бұлчы. Шулмай піршін илсе келдім. Мінлешін. Власов генерал штабын жән мүллер батне яныскер. Хыне хый вұртынлы хысты дед. Хуларан мүллер батнелешсе хварып тезе илерце тухрымда түрек кунда илсе келдім. Чынақта, вырмана керсен аллысене кайылла турца шықмалла бүлчі. Пейді кудын, ағы документчесем. Янчек сӹделшіне нимеш офицерзем шакса шүреген сыран сумка бұрза хучы. Торханов вундан вермахт зембе бірле, Астахов капитан яджібе вырысла дада немішле ширны әнендері хучызем дұрцагыларчы. Хыш бірне Власов генерал алыбусны, те тепризене терлі штаб сенче әшлеген немешсем. Командировка хучен тюндеренне Варшавыба Островец хулызенчи шар комендатуризем Астахов унда кірзе тухныне печет пусса балладуны. Хыйшинчен мінде булен пілдержей, ыйтры полковник. Чаваш тере, абвергруппына пызы кәш тумачыне шеймеш. Чэньха анагунда, калашса бұхыбыр. Яничек алк патне пырза кычык туртры. Кебір замантран убабек патвар Мурзаев неміш офицербек тумланны жынна шер бүрдейлзе кәчі. Шинны вадан бүлі, сынран бұқмада жіберек, анчах күжесем кушакран храны шыжыбек тарса бұдан асшын егылдадашы. Эзі чыважи, Турханов. Чываш па чываш, вырыс па вырыс, немеш пе немеш, пуштахланча суданчык. Тиргеместе не пень. Тырхлаза полковник. Шағынба фрицен чажы кетепне шуллаза пурнадын. Власов шарынчы хыжандамба. Херхи кімі шулхи кір бе. Шар звание. шарда аслы лейтенант пулны, халі капитан. О, үзейдіне пень. Судынчықсем хушынче мен туза бұрнадын. Шпионзембе диверсантсем хадырлеттерчіш нумай хадерлерерни? Шиделіклі, шева дұхныран башеш ман учениксем вуниге партизан отрядне шемірсетік ма болышыш. Итлашы мұқтанмастыны? местін болзан Беларусия кайза жұтлаза бұқ. Хуаллуба мишешін вілердің. Шутлама вағыт болмары. Чын-чын яду Асту мінлі. Астумастып, дерю хучызем шіне бұқыр. Ыштада да хыжан журалны. Манзагайны, эбі ышта сана санаменнума керлі, кыштақ шекленсе ыйтры астахов. Хывна ыштай берзе ныне тыван узене білдерме. Чырманны тыван зем шук. Мүллер полковник патне мендума чэнчэш. Сире бідерме. Мінле майба, алызыне салт, кыдардып, Сымақпа езі арыслан ранды баттыр. Эшіре вара тыман да ұқмақрақ. Партизан отряджы батне шивхари ченех тыткына лекне. Ослы донлы шар сан еші анра сухразыне разведчиксем ғадырлеме шанас вырынне наушник тасытма ямалла. Мурзаев юлдаш, разведка байне кайса ярына, ұйтса білчір. Мюллера, мен думма ваш инструктор керлі бұлныға. Шуғышлары Турханов пӹччен юлзан. Пирень бада провокаторзем хадрлезе яма марши. бе шпионзем хадрлеси адврежэнде. Анчах тошманын урыхыметсем де булма булдарашы. Мін білесші унын выртынлықне? Мюллер патне хамыр ямалла. Барсуков генералда шапладума сәннетчі. Азаилчі выл. Анчах кударанчен шапладума май келмері. Халі, шак судынчығын документ пілсе ұзы көрсан, шав әш онасы пәдембе хамырдан келме бұлдарад. Шак шуғы жавыл комиссарфа білдерчі. Пиді яваплы әш, терізім палит. Ташман хушинче бұданса бұрынас деген шиннын бір вғытрақ паттырда, дипломатта, артиста бұлмалла. Үштан тубы бір шак нашқал жынна. Артистсем берін хужыра шугінде. Анчах улдалама ұлдалама сахалмар. сақалмар. Түткінрі сен лагерінчі антифашистсене кам ерце бұны. Хамар отряд мари. Комиссаров тывады уйық кайрах неміштен лагерінчі азапланыне аза илчі. Онда антифашистсен вұртынышлеген комитетне Савандеев ерце бұнычы. Үтті жән, Тарзадухны жінзем хушинче де унбеккизем булна Візем конспирация ішне чухлашэнде. Анчах Мюллер батне яны жиннын тышман хушинче пәчченешлемелле булать. Нигамба канашламазыр, нигам булышмазыр, йывыр келне чух нигам хавасландармазыр тышманба пӹччен керешме булдараган шин пурши отрятра. Штаб начальникне ярас тедири? Шук, вăлкунда кирлле. Соколов пирге мінле жоғышладыр. Шамрықрақ хавыл. Херзе кайсан малашне мменнь була сапық садымаш мен алла кәне шавын бажабад. Шамрықки шамрықта керлі болзан, әше вадырақ хизенженде ұнышларақ тума бұлдарад. Немеш офицерне хамыр майлы кам шавырны. Соколов мари. Эбі ына шанадып. Шагыже онышлы дума бұлдарасы бірге де пачах мездіп. Хый келіштір шеш. Волы, ваша креде тірлі авантюризм тывасыне шеш күрәд. Ирік барзан мүллер батне мар, гитлер батнеде де халех тухса гае. Ярза еппен, әбі келіш Тавда Тавдабуш, бірін васкамалла Шыған евіне тустарны шын отряда Варшавына күжарма хужашы. Кәжір эбі үнжінжен калашта тадылма, халық шарын вишіміш округри штабне тұқса гаядып. Эш мұй даранах. Юраду. Юраду бек хыватлы урых нимде жүктеші. Волчынахах әдемышынче хыпса духат те телее тевішлісіне телейлі дыват, тевіш сәррезіне вутра Канрат çавна света худ, светакшиск тәвесем хушинчи варманда сисрре. Шүргүннеренбе ғына пурнышра темскер щиитмен бек туйнатчы. Партизансем юлдашла йышынни те, пір иккіленмесір шанса хизеплени те, яланах тулды кымылба бұлышсабыны де унчоннеліп ландармары. Пір челхепе калашаган тыван халықран тадылса гайни тунзықлаттар жана. Тубысем кемзірдетмей булзанах, пірле шабы жаган чывашсем, вырыссем, тударсем, поляксем, тада ытты халық ывілесем тыван шыршывне, тыван келне тавраныш. Унда візіне ашамышысем, юратнымышыресем, ачисем, пызык савны кетсе иліш. Мана никамда кетмеш. Хама усрава илні еснаба аппажын тышман Пірле шеденне піліш сәмшін, тенчере эбе пурри шукки пурбірех. Варшыра вилсенде, мана азынса негамда күшіл токме. Тесе пірре шешмар хуйхырнавал. Эльсына курнаранба, унышынче шәне туйым жүральчы. Үтлада шивых, Үтлада әмәтленне әмәтри хербек туйынчывал. Пурде келі жүрлі Сансыбачы де, кымылы де, әмәт шухыжы хынықны елізем де. чун туртма бұшлары он батне. Вара, до просто вас салдавба узы курса, хере кунне вижеті вады худ чендерме тапратры. Ингіжі кумыне білдерніне часақ сисріде, кәвешме бұшлары. Херзем, теревіл вишіміш кунне кала хадархасшын. фюрер гауптштурмфюрер допроза сана шешчінет. Есі мэн білнене малдан хиду просрах каласа бідерне. Эбі пічіккен шэш шеш каласа Шаван Шаванба бурнеде ұйтса унын мана шыр худ тачэн жінмелі бұлі. Ингішне юриех егілдері элзе Шук херзем. Хавна худа, мана да анулдала эбіна видір курсатратып. Выл сана абверешесем шинчен итса білме мар. Урық ба вәші херрисірек допроза жінет. Мін ба? Выл сана юратса бірақны. Чибер калаш. Эсі большевик сене кайкла шинзембе танлаштараттанчке. Шутлаза бұққа. Кайкла хере юратма пулдара Юратма темле улдалама азырхан херсем. мін мӹнь кирлине де, санчыне алы сөлі. Тышман мұшкілі ан булсамчы. Намыза білінке, ыры жінчен усал шухышлама юради. Ах, херзем, ба большевик саншын ұры жін булса дочыға. Эсі ху ожында немеш юне чүпніне манны боле. Оны чете немеш юнех чубать суять вăл. Ананен, нимеш нихше анда нимеше хиреш вăршыпа тухма пултараймаш. Эсі юратса пырахны шын нимеш мар, мускава генче. Эсі ху кама генче. Тавлашу херсех каймаллачы де, хере тадах офицер патне Каш пулна. Инші три тусем хышинчен епшынса тухаган щууруйых хура вырман урлы пекеррелсе хутать лапка. Немле сас чуделденмеш. Хевел тухыш енчи түбене шуды еверлі хыватлы шуды ялт-та-ялт хыпса шудатны курынман мандулзан, вислалеш енче тискер выржа ғырныне де білме жүкчі. Тинче шуды бүлімрен тәтеме дұхныбе херен көжізем бір заман немді курмарыш. Ундан вăл лапсырка лиственница айынче шын мӹлкитăны язырхары те тюрех ун патне утса Канрат, Эзи Эбе әлзі. ыргаш болдыр. Кындырла тепречіне деп теріншке, ману майкы тердін, үпкелеш рехер. Юлан вештерсе жүремелле бүлчі, эбе вара пиде начар кавалерист, урасем сурса ғырадашы. Ну каланде, мінлі күн қашырын. Түсіме шук кечем бүлчі. Инге вешімсір уба юри юрлать, йылықтарса жидерчі. Ал қыра хуралдыман болсан, тубада тақшанақ тұқсадармалладчы. Петчу батней, ундамар, сан патна. Візем бір-бірін чумне лыпчынса вырмана керсі кайрыш. Итле хаэльзі, шәне бар білес келейді, шыппыны итрі Конрад. Хыбары ыры булсан, білдер. Саншын ыры да маншын узал. Апла булсанан білдер. Саншын узал хыбар, маншын ыры булма бұлдараймаш. Эбе паян, астырманба тіл болдым. Мінлі астырманба, вэттен чітреме бұшлары хер. Печүн адютан жібе. Тұқтаға, уразы мұтмей бұлчыш. Шак қасқа жіне ларзаган армари. Візім тывыл тыбылдарза үйкерне вады евіш вуллы жіне иккен пір жінелбе біргензе ларчыш. Мен жән калашрын онба, сәхірленсе ғитрехер. Ингюбе иксіре иреге каларасы жән дадылдымыр. Хевел духны жух, эбір сире ун алдыне баратпыр. Вара ирхи абада таван үзембе булдарадыр. бұлдарадыр кундан күндан ништады каймастып. Канрат темскер калашынчы, анжа хер ына чуп тума бушлары де нумайчен персымақ та калаттармары. Кальтенбергін хын де херден уйрылас келмеш. Анчах ку пурнышлама булдарайман әмет кына. Вылана хы де аванах білет. Толық пурнышпа ыры курса пурынма хынық нахер партизан отрядінче вырын тубайме. Шук савны эльзі. Сана гунда юлма юрамаш. Тері вал. Мәншін. Сире, ингюбейк сире, абверал инчи партизан кыба ұлыштармалла. Ева бай. Шавын ба. Ағы мәншін манран ұйрылма васқадын езі. Сана евы шеш керлі иккен. Эзі шеш Эй, тура жым, ма шапланамыз кыдартын езі мана ерзе яче Эльза. план чуным, эбе сана шеш юратадып. Ева манамар, хамыра тряда кирлі. Апла булсан она ингебе улыштарыр, эбі кунда юлам. Сан валлимар кунды тертлі бурныш. Пиревет тип шығырда кашны гунах лекмеш. Черлесен тусан сыватма госпиталь даврашы дешук. Вилім тені вара, хышранах шавибе зарса жүрет нацистсене чундан курайман шинзем шеш түсме бұлдарашы, күнді еврлық сене. Анча хебе санзар бұрынма бұлдараймастап шке. Шук тузым. Бірін шаршынны сен, юратна арымба варшыра ебанца бұрынма вғыт шүк. Варшы петтер шеш. Вара, ура вешін чен бұшласа, пұш түбіне чен пәдембек санын бұлзадырып. Унчен манын тышман ба шапшмалла. Эсі келіне таврында, кымылы болсан мана кетсе бұрын. Келешетіні. Эльза нумайчен немчен месір качы жүмнеліп чынзаларчы. Конрад хыне улдаламанныне сисетвіл. Чынақта, ажашын нехер валли вырын шугінде партизан сенреденже. Читліхре бұрынны кайык иркре бұрынма бұлдараймаш. Юре, ним думада жүк, кележес пулать. Тере шаппын. шыппын. Вұржы никамата телей күмешшав. Санба лейір ирттерні күнцем, ман әмірде чи жуды күнцем бұлса юлеш. Ах, сахал пульчышшы візем. Ангулян, эбир кәжек тепретел бұлыпыр. Херлі шар хывырт шындерсе келет. Выл Польша чекке урлы кашна әнде. Нумай вғыдиртме, выл Германия чеки урлы да кашы партизанзем фатерлянда унран маларах бұрса керіш. Вара пірбір тетемгаш тесан батна вұртын бұрса кандықран шаққып. Ушса кердіне унчух. Ах, хывыррах щиттерчче çавтелейлле вăхăт. Çак сымақсембе хер качына ыдаларе те Әмірліхех піррлешес чтенне пек келеткебе келеткипе ун Удар жүртне візем шужым кавагарна чух тень таврынчыш. Пурде хатери, Янерлене лажасем тыцадыраган партизан зенчен ыйтрыканрат. Хадер, юлек ушкане Наваковский вырманенче разведчиксем шоссе юпленне жердегі цедраще. Хуравларе ординарец. Педиаван. аван, ингюнечен те Юрать командир юлдаш. Сылдымаллине шаршыны земге біршіклесе калары хер. Ондан пүрде жупса кәжіде, ингішне хулбушинчен лыскамадыдынчы. Выран хывыртрах, келе каймалла, питче кетсе ывынчы пулі. Тұрса думлан. Мен? жын васкамалла. Ыйхы видір мығырдатры берді. Пире иреге кыларашы, илдедіні иреге кыларашы дедіп. Карцерда азапланнығы үшін лазаретри пурнаш евына шытмақ пекек туынчы. Кунда сывлыжы де ұжы, абачы де тутлы, шилырмаллы вырын хатірісем де таза, Следователь земде пывыртса еріндермеші. Пурнаш міншін шапласа сартық ұлшынныне шеш чуна Унчин чен вл санеттар кыранда, врач ранда ыйтса бұхры, анчах п перриде чынныне каламаре. Шитменнине те тухса тарасран бе, те урых сылдавба. Ына аялдан тұғынмалды видер курнаган шүхе кебезір бушне урых неменле тумтир деп амарыш. Шавынба, тебір жуық кандыкран бұрза бұқмады намыз. Термере пожықсаларны ғышын вара, шүттен жейілімне тембеге курас келет. Ева бұрынаган палатыра иге жүрече. Пірі сада, Тепри спорт площадкына тухать. Конда элекрех улбуда жисем теннисла, баскетболла выляны. Пәрбірінбе мұртса чупна. Уявсенче ялды шамрыксене чынсе терлі ташызем ташланы. Кардаланса халық юрризем юрланы. Халі онда салдаксем стройба жүреме, штық чикме, гранаттызем ұвытма. Карда хүме урлы секме Тебір жүре жерен, илемрех сынзем горнашы. Сад пахчине тюлеккен юхса вырдаган шыв игі бая уйрать. Шывне пір вырында певелене. Певере кемізем кығарын задырашы. Шывлеш енче чуртларать. Унда әлік хуралжы бұрынны. Халя немешсем улбут армебе херне хупса усрашы. Те амыжы бе хере тухсан Тевізіне ұрықшын зәмбе курса калашма парас мар хуралча хуралчы тавра шүлі хүмеді ца жавырны. Хүмі тұррине еплі пралук карса тухны. Алық патенче кунен шерен пожаллы жын хуралдадырать. Міншін швапсем улбут кел ешізіне шавдерек хезірлешіға. Тілінет ева. Мінлі бі кәнежі, візім шак чун өмінче. Граф ехінчен тухтны жінсене шапла күн тартмашы бұлзан, мана партизанкына сылдавзырақ иреге ярас шукха. Мінле Абер группа шефін шуғышне. Темінле де шуғышлаза бұхре ева. Абвердан ыррине кәтмечу кене пиделайық білет выл. Шабақта тебір жух, ұшыра шанчык щуралать. Тень мана мүллер хы ерегебе мар – Урых шын хушнепе кунда кучарнă пуль. Мінле шынына жи. Турханов марши. Тагам илдесрен хыраны бек пыжылдадать бол. Шак шухыш терес пулныне кытарда стене бір ерхине ерхіне тілінмелі әш пулза иртрі. Евы ұнчух кандыкран бұқсаларнычы. Сасардық ансыр сұқмақпа палланы жінзе мұтсабыны көрінчі. Пірі евіна карцыздан Остырман лейтенант Кепри Соколов. Хыды бе вылына кышт шеш канды кушса ятпа Тен Тенченечі деп үлі. Анчах Соколов неміш бек тумланны, тада сулахай хулі жіне ро-а тезе ширны паллы жихны вғытра чарчы. Абвера улдаласа, мана иреге кыларма шутламанши, шешсе иртті бұшыра. Апла болзан, ибір бірне бірі балланыне күнді жінзене білдерме юрамаш. Кетсе бұғасқа, тен мін думалыне хүй сестері. Остерман Басаколов сары хыйыр сапсадуны тағыр шулба терме батне утса бычыш. Алыкрадраган часовой весене пыжалнет сылдымалла дайылдарса саламлары. Офицерсе мына картус картуз сымзибатне дытса чеш бачыш. Шавын хышын ваща тірмене керсе кайры. Мюллер адъютанчы кайылла таврынчы. Астырман эбі кундыне пелечке. Міншін соколофа термене илсе кайрыжы. Тәлінчі ева. Чүречерен те пулин шыру келсе ывытмеши десе, Ева шавкаш канды хупмазыр шивырчы. Ахалде шымылы ихыллыскере, ына хавшак шилбе шулчысем чыжылдатны де, уйық шуды печіне үкні час-часах вратса бычы. Анчах Соколов шырвне кецелей мере. Юлашки худ, хере санитарка, куша шардарса яраган шуды шутса вратры. Кашарыр панночка. Сире халех урама илсе тухма хушыш. Агы шак тумдирсене кундан кунтан бір. Тері вăл. Эшир пілместері, міншін мана шыр Хумханма бұшланыне палырда шынмар шыпын үйтірі ева. Санитарка яндашы шіне херхенюлі де пыжырхануллы бұқса елчі. Кам білет Полковник атюданчы дежуркына бұрза кечеде мана шақтум дерсене тұттарса, сире хале хапхабатне елсе тұқма хушры. Ебі ұрық немшінчен де үйтмары. Санитарка елсе келіні, пурчын кебебе шүйхе трик коран шелетне костюма тада чылхаба пушмакты хүнжеде алк патнелле утры. Мен дума чене шежи. Перзе вілерме пулас урх шіре кучарас пулсан да, иркре çүрекен капăр херсем евір тумландарас шук. Соколов тăрышни пех, абвер аллинчен хыдармашы Хыне Хыне пландарма хытланчы евва. Хапха патеннче астырманына пәчінек кетседонымен. Ева келніне курсанах, вăл мотоцикл жіне утланзалар жеде мотора тытыннчче. Ман хыша вырнашсаларыр, тері Изір мана үшта илсік аядыр, дыма Калашсадыма часовой хапхана ұжыр, хушы лейтенант. Мыйынчен автомат шакны салдак, темір хапхана ұшсанах, мотоцикл шоссе жіне кірлеттерзе тухрыде хула енеллевіш дерчі. Анчах вырмана бұрза керсен, астырман она чарса тұратыры. Габштурмфюрер мундері тұғынса жүреген Конрад ятлышынна палладыри. Өйтірі бұл. Сирден біріміш худ үлдедіп, ұнбек шын жінжен. Тунчы Ева. А, эзер камиккенне мансақ кайны. Партизанзем керек міншінжен үйтсан да пілміш бұла әшке. Анжақ мана вұртынлығыр вұртынлығырзем керлімар. Мана урхи интереслендерет. Конрад тене шын аллыне, Эбі качайлме әмітленне хер лекне. Хыйші эзир әзір шүк кебе ұзы күрса, небе савныбе явышман дедіп. Оншын пулсан пачахан хумханыр. Канрат ешішінсем нимле фашистқыба да явышас шүк. Астерман урх немтечін мере, Мотоцикл нешеш малдан хинчен де хывыртақ Наваховский вырманне візем вислы енчі пелецем хирельні чух керлеттерзе шитріш. Мотоцикл чарын сатырсанах шул шине бек тумланны партизанцем чупса тухрыш. Ева візіне пурнеде паллать. Шавынба ереге духны бірге иккіленмі пульчы. Вара хыды бе партизанцене пурнеде пиделышын саламлары. Канрат кундай, хумханма бушлары астырман. Удыр берінбе, Кері партизан зінжен пірі. Сире кирлі херарымзем вырманда кетседіраші. Шосерен пырынса варман шөліпе темеші минут ұтсан, астырман паллаган Мерседес көрінчі. Ундах кәтне жінзем де шыппын калашсадыраші. Сывлық сунадып, гер гауптштурмфюрер, аллине картусам самзибатне тытса салымлары адъютант. Сиреде салам фрау Мюллер, фролин Эльзе, хирарымсем енне тайылчы выл. Евыда хыйын юлдашсене сывлық сунчы. Эбир, абвер группа шефне сана пықма шинчен астударнычы, шамна шуда илчі ытры Кальтенберг. Юлашки вғытра санаторий режимин бе бұрындым, тавдывадып сана, Конрад. Маншын тырышныжын. тереде Ева офицера ыдаласа чупторе. Берті хы никам гамда бұқманныне курса кәвішме тапраттыры. Итлерға гапштурмфюрер теревіл. Эзир пире әлзіба иксіміре пір хербе улыштарашын мари? Эбир кашные хунран кая маршке, міншін пире юне хурса күрендередір. Лапланыр, фрау Мюллер. Евына бир әлзіба улыштаратпыр, Сире ахале хиреге яратпыр кучсембе шеш кулзакалары кальтенберг. Ку әлзіна пидикилші булмалла. Вұл канрат патне чупса бычыде мыйран илсе чуптуре. Шакна курсан берта теленсе хытсақ кайры. Астерман кужезене мычлаттарма пучларе. Сывы бұл, Эльза. Эседе сывы бұл, дузым Анман, эбі сана кунен шәрін кетсе бұрынып. Иксімір шивық вғытырақ тепретіл буласа шанны бе шеш уйрыладып. Инге жығына ирксірек автомобиль арттыры. Есмін, ұқмаға ернейім, құдыр жывыл. Шапла юради, астырман ранда бұлен азырған маллатчы. Выл мен күрніне, пүчіне қалаза барсан, иксіміреде құдылы кетвет. Маншын пұр бірек, алыс үлче әлсі пужа кассататны хышын шүш сая кайнышын кулянмашы. Чыр мавзем. Абверда эшлеме бұшланыранба, мӱллер умне нихшанда кыжалхи чухле чырмав тухсатманчче. Малдан унын чи терекле шанчыкне Канарис адмирала шифран кыларчыш. Кукайкын шунатынчи вырым текесене татны бекех пульчче. Ундан херлешар немештем жутланынчен хывыртрах хевеляны шененле шемірсе келме тұтынны мен бұр планзене бұзма бұшлары. Шапла Финдлинг плане пурнышласы шип вәшшін гана шағын садраган болчы. Пелікшір пелікміш авбергруппыра тәпләндіріслене хышын, ежі Матковский, Казимир Кавальский маррине пілме бұлдараган шинзен шуже ікшір дығыр вунна жеттірі. Візенчен жы Польшыра, ытызем ют шыршывзенче. Пуринчен ытла немеш лагерзенче тада Францибе Англире бурынна. Канарис хушнепе ют бұрынаган бурынагансене хеллех вілерзе бітернетчі. Польшыра зене Мюллер Совет партизанезен аллыбе шынче. Шүргүннерембе вăл ттеррлле партизан отряджесене херре хиги провокатор хатерлесе ячче те усы пулмарре. Вӹсенчен шурри тла абвераулдаларыш. Иттесене партизансем тăрышывщине кыларчыш. Шапла çыналлипе кăвар туртма май килмере. Хăйнеше мменншн ынманни шинчен Мюллер нумай шухышларе. Абвер группыри аслы сотрудниксембе калаçса пăхрре. Вара провокаторзем хадрлеме оста білеген инструктора аякран чынме шутты тіріш. Ша вғытра шивыхри совет партизанезем хушинче, чавашсем нумай полныне шуда илсе, Абвер візем патне яма хадірлеген провокаторсыне де тыткына лекне чавашсем хушынче шырама бұшлары. Паллах, шәкіше дума пір-бір чыважа хушсан аванрақ болманлатчы. Шавынба Мюллер Авласов, генерал шарынчен чываш инструктор ярсабама Ундан Унданба игерне иртрре. Абвергруппы шефешен кукалама çук хырушы вăхыт пульчы. Малдан Гитлера влерме хытланни çинчен калаган хыбар, ундан хăйн кил йышысене партизан тытса цагайны. Юлашкинчен Канарис адмиралба ун хышын абвер шефе булзатына Ганзен полковника арестлене тени Мюллера хыды пылхандарса ячы. Ара каплаперетика жех чиречиде шухышлары выл. Кальтен Бруннер аллыне лексень шылнасы пулмары вара. Он жіпе кашны немешен фюрер жынгына бұрынмалла. Эбир час-часах хамра даманман. Фидлинг неде булин хвыртрах пурнышласа, поляксене совет партизанизембе хирештерзе яны мана терле ингек-сингекре хыдылса бұма бұлжытчы. Йывыр шуғышсем аптратныбе абадан абаданми бұлжы. Юлашки вғытрата да ыйхы вешни асапландара бұшлары. Тұрлаулы канайман шыннын сизімліхі мұгаладенде. Шаан бақта болы вылхый патне Астахов вырынне Соколов пырзагынене вғытра сізеймері. Ялан хебекех шәнерен келіні шыннан документчісіне абвергруппыри эксперт тіріслері. Ундан Астахов тені жынран иртне бұрны шешін жәнітсә білчіш. Анчах ку Соколова пызык сейнех тумары. Унын документчісен пұрче чынны семех Тада Астаховын биографиенче де немінле йынышта тубынмары. Аплайызер большевиксене пирінбеге кураймастыр иккен. Тері мүллер. Сирінден де хыдырақ кураймастып. Херзе кайныбек пульчысы Калов. Большевиксем ытлашшы хессе жидерзен, немішсем дыткына барынса вилімрен жылынашы. Пире херлі жар дыткына илмеш. Шаванба роа паллы жақса жүреме келшнешінзен чунду хичен шабжасы шеш юлать. Фюрер шәріде барын жұтламашқа, вғыт шитсен херлізіне бір тебір худ валамады валамадыдына бар. Анчах шавделелі самант хывыртрақ шивхардыр десен, бірінде, шаны зене тавырсақ ішлемелі. Эбе хадыр, калыр мен думалла. Малдан хваттере вырначырда кыштақ каныр ундан хывыр янда шырсембе паллашма пулдарадыр. Эбир пір-бір партизан отрядне яма шутлатпыр. Унчен әже юрықлы-юрық сыррисене тіріслес пулать. Маншын кундашын нинемек тешукха, кайза тірсліп. Шавнашкал жінзем міне юрықлыне пірре курсақ білегенчі. Адылдырыхынчи вакхалық халық шыннызіне хупса усраган лагерден илсе килне иге чаваш Соколова следователь камерінче кетселарны. Хайзен батне чын-чын мар, Партизан разведчиге бүнне пелне булсан, візе мына урны йыды бігех мала чэнде. Халі уражіне зікседаріште фашистла саламларыш. Совет чарнже жух візенчен бірі старшина, тепрі каптен армус пулны, тытканаллик неренбе лагер лагерь администрацийын осведомителізем бұлза Лагерде чывашсем мін калашныне, фашистсене мінле содыр дума візем яланах неміштене білдерсе тыны. Шпион ішне верендеген инструктор хызембегех чываш пулни судынчыксене педикеліші болмалла, Паллашны хышына хызен ирзір әшепе мұқтанма Соколовынышынче тывыл тухры. Тебір чух тіл бұлны бұлзан, вылвесіне ик кішне де пір хірген персе малладшы. Халі, хыйне хый ирк провокатор провокаторсен ішне ырланбек пулзалармалла бөлчі. Лагерди осведомителен пурныжы, шип вешенче не затынне бір, тері выл юлаш кенчен. Она юнашар вырдаган мех кынтса хума пултарашы. Анчах партизан отрядінче вұртыныш леси, шыр хутта вырдарах пулі. Отряда вăл немешсем бірзаген не пілсен, ұна кудын çакаççы де аяла кывайт хурза жалаççы. Шаванба кундан кайчен партизан партизансене улдалама лайх вӹренес пулать. Мӹнле тузымсем, шак шухышпа судын жексем пір вғыт ним жәнмезір пұшызіне ұссалар жүш. Чәріллех вұтра жаланасы, ара кама хавасландардыр. Візем вилес тезе мар, вилемрен тесе тезе тыткына барынны чешке. Итлерха, господин капитан, тере старшина бұлны. Эсирди пірін еші чыважақ манатте пір жылхебе калашаган шинсен леш тәнчене лексенде пір-бірне пулышмалла теме юрадатчы. Изирде бире пулышмыржи. Сире пулышма чэнчіште мана. Эбі каланы бек тывыр шеш. Вара хывыр абвірагенчі семіккенне пір партизан да Старшина мін калашынныне пәлміш калов. Соколов. Переурықла бұлышу керлі. Калырха, халі фронтри ларуды Беларус Беларусире хері үшабышы бұшланны деші чанахи күл. Ебі ұндан иртнер-нере шеш тұқса келдім. Херлі жар бере чынахақ тип мұнжа кірттірі. Минска ириге кыларны хышын вырыстан кізем ик баяу уйрылжыште бірін фронта савыл бек шурза кәчіш. Бір савылын шәвір бұшы Брест хулипатне шитрі, тепри Литвана. Анчах ку немешсем хавшаса шитне пілдермеш. Фюрер хурсан візем тебір худ мускавбатне шитмеде бұлдарашы. Ана хамрақ білет бір. Сәмсір шынана хавалана жүхне хебек бе сульчы старшына. Пире шары фюрер хушныбе Берлина шидечен чакма бұшласы каныш памаш. Шухышларға, ұнчуғыш тағай грес. Анхум ханыр, сен, Пире перін нигам да чарас шук. Шу, господин капитан, вилемрен храза перен севілні шылыныш мар, эбір урықла шылынас тетпір. ле? Старшына унгун пыққала заилчі. Кала мажықлене деп. Пире итлесе дырашы бүлдедірім, ленер, кунда перен бұшне першин да чывашла білмеш. Тадах судынчык мінрен храныне пельмеш пульча калов юре. Сире пілдербір. Анчахи зірун жінчен тарғашын негамадан қалыр. Эбір бір-бір нейтральны патшалыға дарза үгестетпір. Үксірехи. Унашқалы жейкін мар, вуннында ваймын. Эбір ширім вишін тармағалаштададылдымыр. Хыш патшалыға тарас тедір Швеция кайма болетчі. Мен чырмандарад. Еді бұрнышы. Тарыхны шынса себе каларе каптенармыз пулны. Йытта тембек тұрышсан да хуши сынжырда дытса усырать. Переде немішсем лагерден пір минутлыға да калармашы. Весем сире жанашы. Пір-бір сылдав дупса пире лагерден илсе туғырда, бірле бал тетін зейнелі жылдыды бір. Соколов судын жіксене кушран бұқыры. Хыземех шухшлазакларны жижакна е мана тіріслеме мүллір хушнипе каларышши. Шухышлары вăл. Керек епле булзанда сыхланма керлене бір самантлыха да манма юрамаш. Эзир Швеци тенес леш енжей кенне біледірінде. Білет бір шешмар, пирренн ұшқын раунда теме чугут кайзе келіні мұряқсәм де нумай. Апла булсан, паллаштарырға қывырбланыр чынахах интересленне бек пульчы ваща. Чи йывырри тенес урлыка жасы мар, ун патне шидесси. Ибір унченчен пайдах шуғышланы. Хывырақ біледір. Совет партизанезіне ағалшынцем керегіштада зақ бұлшма келжеші. Поляксемде жаплақ. Шаунбай бир лагерден тарны хүшін суя партизан отряджы да вастетпір. Вара, паляксем булышныпе тенис херне тугаста, пір-бір мар караба турса илсе, Швеция тарса бер. Соколов хыйымынче мінле ирсір шынсем ларны бірге пача еккеленме пульчы. Шабақта весене шылынма шанчық пама шутлары. Хамба келішсен, план планне мүллера білдерміп, келішмесен, вғыт сырвілмелле пулнышын никам дамар. Хыземе хайыплы тервл ұшыра. Итлер хатузымсем, чын-чын каварчыбекех шыппын калары ваща. Швеция речен херлі жар енне күшса кажар уйтынны вырынлырақ пульміші. Шук-шук, вутран храны бекек сегірленсе үкрі старшына. Унда бире түрек берзеб рахмазан да әмір тұршыбек термере жәрдеш. Шитменіне унды бұрныш бірі вұршы чынех елықтарса нейтральный патшалыға тарса үкне шеш пере шағындан шылсақ варма бұлдарад. Үттесіне шанма бұлади. Хамыра шанны бекек шанма бұлдарадыр. Лагерде візем е капу бұлса ішлеші, е совет чинизем мін галаныне лагер администрацияне білдерседіраші. Апла бұлзан шанчыға тивішлешін земінде. Вұрттын тұрқлаза қалары Соколов ман шивых вғытрах шав лагере пәрішпе газа келмелі бұлад. Унчук сирин тузырзембе де курсаклашма бұлдарып. Пәлдерірға візен яджызіне. Судын жіксем пір біріншіне ебірт пықса елчіш. Мӹнь эзір мана шанмастырым, апла бұлзан сымақ вакламады керлі марчы. Кашар господин капитан, хыбыланца юкры старшына. Шанманран мар, сыхланма керлерен шеш каламармыр. Вғычы бек Шинзем халі тадық шығыршын пір-бірне сутма ашы. Юре, ұрық бір сымақты ангалыр. Эзір мана ним де білдермен, эбесірден ним дейлтмен дезе жұтлы бір. Тархашынан чиленер, господин капитан. Эзір бұлшмасан, пур бірек лагерден тухая шүк. Ширза илереппен. бұжылдатса калари старшина. Соколов блокнот чине ширім веші хужамат ширса вара тіреслев шағынба вішленчі. Мюллер полковник эш куні пәтні бұлзан да, она кабидерін жән тұқмазырақ кәтселарны. Ну мінле, ше юрықлы евізем, ұйтырвыл. Эбі візіне абвердашлеме мар, теслік тұқса бұрынма да шанас шүк, тері Соколов. Міншін, тілінші шеф, візем кутаранчен шаныша тивішлі пулны чешке. Кударын чен візем міне девішлі бұлныне пілместіп. Малашне сире улдалама қадірленне берге вара пірттей келенесім жүк. Тері десі қалып, судын жүксембе мін жінжен калашныне тәплен бәлдерді. Тен візем хызем мана дәрісілесшін бұлны бұлі. Кунда мана шанмашы бұлзан әбе Власов генерал жарне ғайалла даврынма да бұлдарадып. Ан үпкелешір, лыпландар жана мүлір. Візем мін жін шапла хытланыне әбір халек дәрісілі бір. Старшина каласа жырдарны списокне парырха гунда. Агывыл илер блокнот листине татсаба ваща. Юре эсір ыранчен ирклі. Абвергруппе шефен шавгашта тұрлавлы май келмері. Соколов туксагайзанах Турханов отрядне яма хадерленне провокаторсыне повыртмалла бүлчі. каптен армус малданах нембеде айба ишын марыш. Астахов капитана ебір лагерден тухсадарма қадірленні жінжен пір сымақ тағаламан, вылына пітімбе хайбу жінжен тұрцағыларны. Вла сывітсем яунақ шаплады вашы. Хызем чабадуға туғасы візем айып сыршынна шыва ямада қадір. Аны нен рына деріш. Үгітлені де, түріне қалазан пітімбек қажармасымақ баны де, тискерін азапландары сібе де бұлышмары. Урзагайны Мюллер Палач әшісіне туза бұраган фельдфебеле чендерчіде тунса тарықтарны жінзіне хәнеме құшы. Вара пұшланса кайры. Палачсем азапландарныне тәріслік шынкіржегенсем шеш түзеші. Судынчықсем, провокаторсем, үтті преступник преступниксем азаба чытма вайшидереймеші. Турханов отрядне яма хадерлене тышмана генжізем де урық тунза дымарыш. Швеция тухсадырма еплек авардуны жинжен пәдімбек қалаза бачыш. Дапрос тул шудылны жух тень Провокатор Провокаторзене терме машины жіне лартса, хулари гестапына азадырыш. Астахов капитан бергемін лежудладыр. Үйтір Мюллер кабинеда аслы следовательбе иккеншеш ларза юлзан. Түрібе қалазан малданақ вылгымылы ғаймары. Час-часақ кулгалать, хыне хый ошынчи шухышысене бұдарса дымаш. Бір зымақ каласан ап верда ішлеме юр сырбек туйыннычы. Халі хам енышныне сесірім. Эбіде шаплақ шутланычы. Шынышынче мен ныне сынран бұқса білмешім ұлмар жав. малдан нақ мінешкел эш туза хучы. Она була шанчык сыр шинзенчен де вғытра хыдылдымыртада гестаповецене де сізін меллех пішерце илдімір. Лагерди тұшман зембе кірежесі пиренеш марвет, візенеші. Швеция тарма қадірлінегенсе де візен тұтмалла бұлны. Кәскен каласан, Астахов экзамен тұтра демелі. Экзаменне онышлы түтренде, анча хибир хамыр плана пурнышлас вғыда ним де шивғардай мармыр. Партизанзем патне яма пирен урық шинзем шырамалла булать фронт линия хывырт чывхарса келет. Маншутпа провокаторзем хадырлесе чырманны узылы бұласшук. Партизанзем батне темле оста агенда ярзанда да Кавальска ялінчі поляк сене табынма үлгіреймі бір. Апла Фидлинг планешіне жіне алыз улмаллай альтаус. Шук, эберана урыхла бұрнышлы бір. Кәшір шәрібек бұвыртны жінзем, персе берзе бірағас патрон хақмеді дымаш жәнде. Шабақты візем мана піріслы шухыш бачыш. Бірін суя партизан отряджі думалла шав отряд Кавальска ялінче бұрнаган чинзене білердір. Интереслі шухыш. партизанисем шеш хамыр бек Командире хамыр жін бірі мен мінгерлі шавна туза бұрыш. Мінлі жұтладын. аста жан забама пула дежа кіше. Хой келжет Ун Он бірге икіләнмелі жүк. Выл большевик сене чунданақ құраймаш. Весене садырдума бұлдараган әшрен пырынзаттымы. Суя отряда ебір сене кірді бір. Вара весене Кавальска ялінчі сене вілерсе бідерні хыщын, лезе суда бар бірді. Турханов отрядінчі партизансемдесе энендерме әнендерме шымылырақ бұлі. Педе осла жуғыш, хавасланса үкірі альтаус. Астахов не хыйне де Турханов пажығындарма булать Вара он отряджы чынжын партизан отряджы маррине бірін зірбушне урых негам да Апла бұлзан, әже тұдыны бір. Эсер ба суя партизанзіне ұсырамалы вырын шырама Эбе унчен отряда кама кердесіне балырцал ғұрып. Тері Мүллер. Тутлы әмітсем. Мүллер полковник шемже кресло жіне таян саларчы. Халенде тілер тілерзе де аптырас шукчы. Анчақ йывыр шуғырсем ұйға ғвалашы. Терлі шуғырсем. Пәчік кеземде бұрында пызык кеземде шиделіклі. Пәресем пұжа бұрса кереші де, немле ер хвармазырақ Те Тепресем унда тымар яны беге хларза юлашы. Уйрымах, Финдлинг планне епле бурнашласы жинчен жоғышланы бір самантлыға да маныш бұлмаш. Ежі Матковский валли диктатор бұлма шулу жасы жеш юлны болсан, шак планчине херес лартма да бұлатчы. Міншін дезен унын авторы хый термере ларать. Мюллердан халі поляксене совет партизанизм хирштерзе ярасыне кедеші. Пуринчен ытла шав әмете пурнышламалла. Онзырын абвердан әмірліхек тұқса сирбін мелле бұлі. Шав вағытрақ Канарис шіне алыс ұлмады Адмирал пиде чеге. Выл тебір худ шиеле тұқма бұлдарадь. Вара унчух финлинг планнемменшін выл шуғышланы бек пұрнышламаншын ответ тытарасы каламазырақ баллы. Шавна аза шуғышсем арман шуначысем бек мадыдын ашы. креслі кресліне шунаган камин патнерек шударчы. Херю явыннине явынныне бұқсаларны чух шухшлама аван булаганчы. Халіде шидес күнзенче мен думалли ущын күрінза кайры. Тытканри совет чиннизен лагерінчен алы ут мылчыважа шуран уттарса тухмалла да Кавальска яліпатне лейлзе бымалла. Малданах палырца хуны вырына шитсен, конвоя партизанзем табынашы. Кыштах пергелешне хышын конвой колоннына бұрақса вырмана дарать. Ирике тухны шинсем партизан отряджы тума келішеші. Анчах кусуя партизан отряджы булать. Міншін тесен вәсене ирике калараганцем де суя партизанцем болеш. Ку пірремш удым шешха. Малашне суя партизанцене Кавальскі ялне табын дармалла. Майловығы чицен отряд командире яла разведка яре. Салтыс разведчиксене патне илерце илсе пыреде, арестлесе пәдім персе бірақтары. Шак әшшінчен пілсен тарғса кайны партизансем, хыйсен юлдаржызем шын таврас яла бұрса табыныш. Куыше кундумалла. күн думалла. унчухне чиргүре турра келдавеш. Урзагайны партизанзем чиргюлышне чуречерен гранатызем тарашы. Чүргіре пужар тухать. Ялшынызем пурде вилзе деші. Шау самантрах немешсем партизансене табынашы де, нумайышне танмар шап жура дереші. Чәррен юлнызене пір вун-вуни кешінныне, отряд командирбе пірле тыткына илеші. Шавын хышын яла хажат корреспондечесем фоторепортерзем, кинохроника операторызем, поляксен представителізем, херлі херес организации яны экспертсем келзе тулашы. Тебір күннех совет партизанезем поляксене еплеті скерін валерсе бідернішінчен, пәдім тәнче білет. Сценарий хадыр. Инсценировкана камын мінлер роль вілямалыне шеш балыртмалла. Шуғышлары мюллер. Конвой пушлахен рольне хамыр адъютант выляма пулдарать. Суя партизансене ерцебыма Астахов капитана хужы бар. Чиргюре шунаган поляксене шыла сыжын шабжаган абер абвергруппе коменданчы Нардау майор ерце бөрі. Хамын вара манын режиссер болмалы кетінде. Каменра хемленсе шунаган вуд пәдім шымшага Тут чунажы треш. артак сырылдатса саланчы. Шапла темежі минут рехетлензе ларны хышын, аввергруппа шеве сисмезрех туймиші вырса кайры. шара хулесембе майран ыдаланы сармсыр вратры. Вұл күшне кышкырза ямазыр түзеймері. Берті, есішке ку сывыи, арымне хыйн кăкăрешумне чунтан хавасланса лăпчăтрр мюллер. Каландия, хывнаху епле туятын. Эх, савна арчиннăм, тек нехçан санба піррле пуласын туйын манчче. Тăхтаха, санчине чун килениччен пăхам. Эсіде юлашки вăхытра хыды улшыннă. Шам кукартланма, пӱдӱ пірркеленме пучланы. Шӱжінде кемел пірчесем ялыртадашы. Шабақта ебі сана шеш юрададып лыплан чуным, эбана тақшанақ біледіп. Әсі хывыра, мінле шынсем тұтса кайны жінжен каласа барға, иріксір армені дамінчен тухре убышки. Берта уйрылнарамба мін көрнейл нене ергебе каласа бачы. Анча хый Кальтенберга абвергруппа вұртынлығызіне мінле білдерні жінжен шыбыртта жарламары. Партизанзем бұрденімішсемек бұлі Калашасса да немішле таса Сонран Сынран бұқмада неміш немішсемех. Хызем яланах эсэсівітсем бек тумланса жүреші. Командирі фюрер, она Конрад не пілей мерім. Хызем нумайынны. Ширім жынна яғын болетесе жұтларым. Мюллер шуғы кайры. Партизансем хушинче вăл темле халăхсене те курнăчче. Анчах кутаранчен унда немешсем бурденне курма мар, илтменчче те. Арме каланы чын булны бірге икленме шук. Карап пуда сумын еге хүресем тухса тарашы деть. Пирін карапта кешех путма бушласа сисріш болмалла. Хыжы біресем тышман енне кушса шылыныш шырашы. Канариспа ганзена термене хупны хышын, ман хамында шалны шинчен тепленрек шухшлама вғыт шитренде, тавшырса илче абвергруппа шефе. Итлеха берді. Сана хамын чивыртын шухжма білдерем. Асту, шинчен нигам пада персымақта ангалаш. Иран сире келе осададып. Анне Германире юлдыр. Эзир эльзіба иксір. Швейцария хамыр банкира кала. Мін бұрук шана швейцарири банга күжардыр. Шандару хутне санран барса ярып. Альп тавізем хушинче пірбір чаплы шурт туян мадырыш. Емықпай иксер шав шуртра бұрыныр. Эзі хыды хумханныбе чатреме бұшлары берді. Хам урайынче шыр чатренме бұшласанақ кундан тұқса шывынып шәрі вара кәш жәк сүксе чітрінме метапраде. Адмирала термене дұтса ғупны, ганзен дауындағы. Шак вутран чырын туғас десен, чиге урлы кашса дарасы шеш юлат пире. Ганс, әзі ұслышын, мін тұвасыне лайық білсе Сана ебі турра шанны бігек шанадып. Партизанзем бәнінче ба әбі де хамыр шендері Сибирге икіленме бұшларым. Шанчық шук бұлзан, Тевет хытланмады кирлмар. Пирінші Швейцарире. Тывыл иртсега аса унда кетселары біреппен. Эльцыма күрінмаш, калашыва ұлштарашын үйтірмеллер. Хыды хомханныран пушырадаттері, аннебе калашашы бұлмалла. Юрі, әзде кайса аннене сывлық сунда кыштаққан. Ундан чула дұхма қадарлынме дыдынын. Ирхи хышын Мюллер Соколов ачынзе хыйн планебе балаштарчы. Паляксембе вырысыне хирештерзе яны, херлі шарба шабышма жат бұлзан, эбе сирін шухжырба кележетіп. Мана шак планын хыш бір деталізем шеш икілін иккілендереші, тері Соколов. Сыма хран, Чиргүри поляксене влерсе птернне хышын, суя партизансене немешсембе жабыштарны ытлаши марши. Мӹншӹн, азырғанарах ыйтррешев. Пуля тени суккыр деше, візінчен пірі мана хама бұрса дүйме Тада партизан земде сирін салдақ сене вілерме бұлдарашы. Оншын бұлзан пачақтан хумханыр. Суя партизансем чиркивейшсе андарсанах, эсир ксенц бурнаган шурта кеме бұлдарадыр. Сире унда перін комендант кәтсетірі. Шавын хышын тень, вұл костел давра тұрса юлны партизан сене табынма хуже. Апла бұлзан шыкленмелі жүк шымылынақ сывласа янбек бұл ваша. Сирияда мен хумхандарад. Чиргі бадынче бұлса иртнешсем хышын пресс сирия, ундан сутра поляксене влернешен айыба ешна сиде шуғы жайарад. Сут ведь мана персе брахмалла дума Уншындан хумханыр, господин Астахов. Приговора забаны хышынах сире кирлі чухлі укша барса пір-бір нейтральный патшалық азатса ярбыр. Ышта ытларах кымылдурдать, е Швейцарине. Швейцарине тухса шанчықларақ шанчыкларах пулетчі. Укшамын чухлі керлі, имен андырыр. Пирін доллар земде бур Стерлинг фунчысембе франксем деші деліклі ыйдыргына. Шербин доллар бұлзан аванчы, юреях күшізіне шірілі усныбек тузакалар сақалов. Эші ондар шеш, ик шірбін неде шелесі тымы бір, нумінле калаштададылдымыри. Ағыманын аллым, хавасланса үкнібек пульчы вашша. Мюллер уналлине тытса жымырдары. Чынақта немеш офицерін вла ех-яхсембе туслашмалла булни, она ытлах савындармар әнде. Анчах ним думада шук. Вғычы шапла. Ирсірешпе транса бұрнаган ирсір шинсенчен ерінсе бұрын мамай шук. Она абверда шлегенсем тақшанақ сисне. Шел пулінде хамырымыцыне бұрнышлама берет ада тебір сылдав чарзадрать, Шак шурт хужин кәшіні вілі краевый шар офицері. Ун аллинче лай хеш пыжалланны икшір отряд пур. Эбир мін дума хадерленнене сиссен выл аякран лыпкын бұқсадырас шук. Икшір отряд мар Выл бире чынаха хыды чырмандарма булдарать, Келішрі Соколов де шапла жұтлатпыр. ба әже чен чималдан бірін ұлбуды не дүдса келес бұлад. Үшта бұрынат выл. Она емі кебе амышы білеші де пере калашын мар. үгі де кіртмір живізіне? Темле жав, ұлбуд таврашсын бенік шанды калашса күрман, візем мана шивға да ямеш. Ун бірге екілін мелі жүк. Эбір візіне шур жула яқын негамба мазыр, уйрым бүрде хупса Амы Амыжы бәхері де биде донзықласа жетіне. Черешін ба курза калажа сивіземшін пызы куявва брех барыр, Пулышмасым ақпарыр, хызене мен күрендерні жінжен каланне тулды кымыл байтлезіларны бек болыр. Шапладуны күтсе жетне херарымсене ирілгерсек яраганчы. Вара майбен-майбен весен выртынлы дейтса білме болы. Юре, хытланса пыхып. Ул буды вулне Тадеуш тесе чінеші. Ағы унын сыну керчіке, Лай хастуса юлыр. Сымақмай хывырунба піррешеш жеш мартел бұлны жінчен калама бұлдарадыр. Шапладуныбе тень уш Тадеуш патне серден барза барзаяма келішіш. Сире улбут келгі батне керек хыжан да керсе тухма ирк параган пропуск барбыр. Соколов аввера шагышреде булышма келешірі.